Uzvišeni Allah je objavio Kur'an i poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam s Kur'anom svim ljudima da pojasni Kur'an, da pojasni Allahove naredbe, da ukaže na Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane i slično. Tako dakle da sve ono što je poslanik alihi salatu wasalam radio od sebe po pitanju vjere, pojašnjavao Allahove naredbe i zabrane, sve je to od uzvišenog Allaha. Kao što svevišnji Allah i kaže u Kur'anu وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ illa vahju juha. I on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima u vjeri, već je to objava koja mu se objavljuje. Zbog toga, kao što se družimo sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom Kur'anom, isto tako družimo se i sa hadisima Allahov poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Za danas imamo jedan veličanstven hadis. I također mnogo, mnogo bitan, značajan, neophodan hadis za svakog vjernika i vjernicu. Sadržina ovog hadisa je neminovna. Moraju je poznavati vjernik i vjernica. Poznavati, shvatiti, razumjeti i živjeti po njemu. Jer govori o bitnom temelju naše lipe vjere dini islama i također lijepoj i najljepšoj završnici na drugom svijetu. Ovaj hadis nam današnji govori o vrijednosti vjerovanja, istinskog vjerovanja, ubjeđenja i rada po riječima La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Odnosno, hadis ukazuje na obaveznost vjerovanja u Allahovu jednoću da nema istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Poslušajmo hadis koji govori o tome. Prenosi se od ashaba po imenu Ubade ibn Samit radi Allahu anha da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao. Ovaj hadis ima brojne citate. U ovom citatu rekao je Men kale ešhedu en la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Men kale ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerikele wa anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Ko kaže svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed, svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, hadis ide dalje, wa anna Isa abdullahi i da je Isa Allahov rob, u drugom citatu stoji i njegov poslanik, vabnu emeti i da je on sin svoje majke, wa kelimetuhu elqaha ila Merjem i da je Isa riječ od Allaha koju je Allah dostavio Merjemi wa ruhu min i duša od njega wa anna al jannata haqqun wa anna an nara haqqun i da je istina i da je džehennem vatra istina adkhalahu Allahu min ayi ebu vabil dženneti themanije ša. Allah će ga uvesti na koja god on bude htio od osam džennetskih kapija u džennet. Ko posvjedoči, ko kaže, ja svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha jedinog koji nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. I svjedočim da je Isa Allahov rob i njegov poslanik sin svoje majke i da je on riječ koju je Allah dostavio Merjemi i da je on duša od Allaha i da je džennet istina i da je džehennem istina, Allah će ga uvesti na koja god on bude htio od osam džennetskih kapija u džennet. U drugom citatu stoji Allah će ga uvesti u džennet kakva dijela imao. Allah će ga uvesti u džennet makakva on dijela imao. I ovaj hadis bilježe Buharija i Muslim. Hadis je vjerodostojan bez imalo sumnje. Prenosilac ovog hadisa je plemeniti ashab Ubade ibn Samit. On je bio medinjanin, stanovnik Medine, Ensarija, iz poznate velike porodice Hazređ. Bio je <clears throat> od onih ashaba Medinjana koji su učestvovali na prvoj i drugoj akabi, koji su dali prisegu poslaniku, alihi salatu wasalam, da će ga pomagati u širenju njegove poslanice, dakle i na prvoj i na drugoj akabi. Zatim s poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam učestvovao je u prvoj najodlučnijoj bitci za islam, bitci na Bedru, a zatim i svim kasnim bitkama. Bio je mnogo učen. Za života Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem Ubade ibn Samit je naučio Kur'an u cijelosti na pamet. Te je bio jedan od muallima, od učitelja koji su podučavali stanovnike Sofe uz mesčid Sofa bila je uz mesčid Allahovog poslanika alaihi salatu u Medini i to je bilo mjesto za one koji nisu imali gdje da stanuju, pa bi dolazili i boravili na toj sofi. I tu bi se hranili od strane Allahovog poslanika alaihi salatu u Salom i drugih stanovnika Medine. Njih je Ubade ibn Samit podučavao Kur'anu. Poslanik alaihi salatu u Salom bi ga s vremena na vrijeme također zapošljavao da ide i skuplja zekat od ljudi, da im obračunava zekat na ono na što se daje zekat i zatim to sve donosi Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam, što ukazuje da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam ga mnogo cijenio, imao povjerenja u njega i također da je on imao ogromno znanje. Za vrijeme hilafeta Omera radijallahu talan drugog halife Allahovog poslanika alihi salatu osam, on ga je Omer poslao zajedno, dakle u Badu ibn Samita, zajedno sa Moazom ibn Džebelom i Ebu Derdaom u Palestinu. Da stanovnike Palestine podučavaju Kur'anu i ostalom islamskom znanju. Tako je u Bade ibn Samit u Palestini bio prvi kadija. Bio je prvi kadija. I ostao je, kako se spominje, u Palestini sve do svoje smrti. Kaže se da je preselio, umro, da je preselio na drugi svijet, da je umro 34. godine po Hidžri u svojoj 72. godini života u mjestu zvanom Remla. Allah bio zadovoljan s njim i sa svim ashabima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Ovaj plemeniti ashab Ubada ibn Samit prenosi nam veličanstveni hadis Allahov poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, koji nam govori o vrijednosti vjerovanja u Allahovu jednoću. Vrijednosti vjerovanja u Allahovu jednoću prije svega, a zatim vjerovanja u njegove poslanike na prvom mjestu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa tako kaže u ovom hadisu poslanik alaihi salatu wasalam, men kale, ko kaže, ešhedu, ja svjedočim. U jednom od citata stoji men šehide, ko posvjedoči. En la ilaha illallah. Kod nas se često ove riječi la ilaha illallah prevode kao nema Boga osim Allaha. Takvo prevođenje ili takvo značenje nije ispravno. Neophodno je riječi la ilahe illallah prevoditi kao nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja. Jer ljudi i danas i od davnina mimo Allaha obožavaju i druge. Mimo Allaha i druge uzimaju za bogove. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje mnogobožce Mekke, u čijem vremenu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i poslao poslanika Muhammed alihi salatu wa salam, spominje njihove bogove, da su oni mimo Allah, zbog toga su i bili mnogo božci. Da su obožavali mimo Allaha, Lata, Uzaa, Menaa i druge bogove. Poznato nam je kada je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam došao i oslobodio Meku da je oko Kabe bilo 360 kipova koji su se obožavali, koji su se uzimali za božanstvo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga prevoditi riječi la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha nije ispravno, već treba prevesti nema istinskog Boga. Istinski Bog jeste Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini sve drugo što se uzima za božanstvo. Danas možemo čuti, mnogi ljudi kažu obožava ovo, obožava ono, ja obožavam ovo, ja obožavam ono. Ljudi govore, to slušamo preko televizije i slično, svakodnevnom životu. Međutim, onaj koji zaslužuje da se jedino obožava jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Jer uzvišeni Allah jedini stvara. Sve ovo što vidimo oko nas, uzvišeni Allah je to stvorio. On jedan jedini nije u stvaranju svega što postoji niko s njim saučestvovao. On uzvišeni Allah sve je to stvorio. On sve održava i on svo, sve to obskrbljuje. Niko drugi mimo njega. Zato on jedini i zaslužuje da se obožava. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, ko posvjedoči ili ko kaže ja svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha, jedinog koji nema sudruga. Ko posvjedoči ili ko kaže ja svjedočim. Svjedočiti ne znači samo reći. I na Dunjaluku svjedok ne može biti bilo ko. Svjedok mora da ima znanje o onome zašto svjedoči. Naprotiv, svjedok mora da bude ubijeđen u ono što svjedoči. Ne može se tek tako svjedočiti i prihvatati svjedočenje. Već se mora biti ubijeđen u ono što se svjedoči. Mora biti svjestan čovjek onoga što svjedoči. Tako izgovoriti samo riječi la ilaha illallah ili reći ešhedu en la ilaha Allah, ja svjedočim da nema istinskog Boga mimo Allaha, samo to reći, izustiti, čovjeku neće koristiti. Čovjeku te riječi neće koristiti. Stoga su islamski učenjaci na osnovu šerijatskih tekstova izveli određene uvjete, postavili određene uvjete ispravnosti ovih riječi la ilaha illallah. Kada čovjek kaže la ilaha illallah, mora ispuniti određene uvjete da bi mu te riječi koristile kod Allaha. Pa su rekli na prvom mjestu ilm, znanje. Prvi uvjet ispravnosti ovih riječi la ilaha illallah jeste znanje. Da čovjek zna kada kaže la ilaha illa Allah, šta to znači? Da one znači nema istinskog Boga mimo Allaha. Zatim, drugi uvjet ispravnosti tih riječi koje govorimo, la ilaha illa Allah jeste jekin, ubjeđenje. Da budemo ubjeđeni u njihovo značenje, odnosno da budemo ubjeđeni da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim od uvjeta jeste ihlas, odnosno iskrenost. Da budemo iskreni, ubijeđeni i iskreni prema tim riječima. Da ih ne govorimo tek tako, već da budemo iskreni. Također, sidq, istinoljubivost. Da te riječi govorimo istinito, a ne da lažemo niti da se pretvaramo. Zatim kabul, da te riječi prihvatimo. I prihvatimo sve ono što te riječi traže od nas. Ako znamo, ako smo ubijeđeni i iskreni i istiniti u svojim riječima da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha, onda moramo prihvatiti ono što te riječi traže od nas a traže da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Da sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan, dakle sve što je ibadet upućujemo samo njemu. Da tim ibadetom obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Također od uvjeta ispravnosti riječi la ilaha illallah jeste el inqiyad, slično kabulu, el inqiyad da se predamo, da se povedemo, Allah traži od nas namaz, dobro, ako svjedočiš da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha, Allah traži od tebe namaz. Ako svjedočiš da je Allah istinski Bog, da se treba obožavati, onda moraš klanjati namaz. U protivnom tvoje riječi la ilaha illallah neće koristiti. Jer se suprostavljaš sa ostavljanjem namaza, suprostavljaš se svojim riječima la ilaha illallah. Zatim, mehabbet, od uvjeta ispravnosti ovih riječi la ilaha illallah jeste mehabbet ljubav, odnosno da voliš te riječi, da voliš njihovo značenje, da voliš što si sljedbenik tih riječi, što te Allah subhanahu wa ta'ala omogućio, podržao da kažeš ove riječi la ilaha illallah i da postupaš po njima, to jest da obožavaš samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo na ovakav način je ispravno svjedočenje da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha. Kada se kaže ešhedu en la ilaha illa Allah, to učimo u mektebima od malih nogu, na ovakav način te riječi trebaju se razumijevati. A ne samo la ilaha illa Allah ko kaže da mu to koristi, tek tako. Ne, već na ovakav način. Isto tako dalje kaže poslanik alihi salatu u samom hadisu wa anna Muhammeden abduhu wa rasulu i da je Muhammed Allahov rob njegov poslanik, odnosno ko posvjedoči ili ko kaže ja svjedočim da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Isto tako, ovdje ne znači samo reći, jer se traži svjedočenje. Traži se da se poznaje značenje ovih riječi, da je Muhammed, ko je Muhammed? Da znamo ko je Muhammed. Allahov rob i njegov poslanik. Slično prethodnom i kod ovog šehadeta svjedočenja islamski učenjaci su postavili uvjete. Postavili su uvjete ispravnosti. Kao što reći samo la ilaha illallah bez poznavanja značenja, bez ubjeđenja, u te riječi, bez rada po tim riječima, ne koriste čovjeku. Isto tako, reći, ja svjedočim da je Muhammed Allahov robi njegov poslanik, a ne ispuniti određene uvjete ispravnosti tih riječi tog svjedočenja, te riječi na takav način čovjeku neće ništa koristiti. I on na ispravan način neće vjerovati da je Muhammed Allahov robi njegov poslanik. Pa su islamski učenjaci postavili četiri uvjeta za ispravno vjerovanje i svjedočenje da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Koja su to četiri uvjeta? Prvi uvjet da vjerujemo u sve ono o čemu nas je obavijestio poslanik alaihi salatu wasalam. Da vjerujemo u sve hadise za koje se obistini sazna da su vjerodostojni, da ih je doista izgovorio Allahov poslanik alaihi salacom, poput hadisa zabilježeni kod imama Buharije, kod imama muslima i drugi hadijski zbirki, sve to trebamo prihvatiti i reći to je istina. Makako možda neke od tih hadisa naš razum ne može da pojmi ne može da shvati na ispravan način. Obaveza nam je, naš iman treba da nas natjera da kažemo ovo je istina, problem je u meni, ja to ne mogu dok učiti svojim razumom, ali ovo je istina, ovo je rekao Muhammed, Allahov poslanik. Allah ga je poslao sa tim riječima. A ne da mi odbacujemo. Onaj koji odbacuje i kaže pusti to. Ko je to pisao? Allah jedini zna. Svi pišu hadise. Svako govori i slično. To je dakle, na takav način čovjek ozbiljno narušava svoje vjerovanje da je Muhammed Allahu robi njegov poslanik. Allah ga je poslao zbog toga, da nam dostavi, da nam pojasni. Zatim drugi uvjet jeste da radimo sve ono što je radio, što nam je naredio poslanik Alihi Salacom. Da se ostavimo svega onoga što nam je zabranio. I četvrti uvjet, da obožavamo Allaha, da Allahu činimo ibadet samo onako kako je To činio poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam. Zbog toga ga je Allah poslao. Zatim vidimo u ovim riječima da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Allahov rob. Ove riječi Allahov rob i njegov poslanik čuvaju nas od pretjerivanja i popuštanja po pitanju Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Odnosno, ima ljudi koji poslaniku alaihi salatu wasalam pripisuju određeni vid božanstva. Ne, sve osobine božanstva ima samo Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi. Kaže se Allahov rob. I iz ovih riječi poznato nam je da je Muhammed alihi salosam najodabraniji Allahov poslanik, najbolji poslanik među svim poslanicima. Međutim, Allah kaže za njega da je on rob, njegov rob na mnogim mjestima u Kur'anu i evo u hadisima. To možemo čuti. Zato zasigurno nema ništa časnije niti bolje za čovjeka od toga da bude Allahov rob i što mu više bude pokorniji rob, to će kod Allaha subhanahu wa ta'ala i biti bolji. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je poslanik, Allah ga je odlikovao na drugim ljudima poslanstvom, poslanicom, time nije kao običan čovjek, ali isto tako nema ništa od svojstava božanstva, ne zaslužuje da mu se bilo šta uputi od ibadeta. Naprotiv, on, Muhammed alihi salatu wasalam, je bio obavezan da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala sve do svoje smrti, kako kaže Jalla wala wa'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe, ne dođe smrt. Zatim kaže dalje poslanik alihi salatu wasalam u hadisu i ko posvjedoči da je Isa alihi salam Allahov rob i njegov poslanik i sin svoje majke i riječ koju je Allah dostavio njegovoj majci Merjemi i jedna od duša ili duša od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, traži se od nas ispravno vjerovanje u Isa alaihi salatu wasalam ili kako kažu Isusa. Isa alaihi salatu wasalam, Isus je jedan od Allahovih poslanika – I u ovom hadisu nam se pojašnjava stav Islama prema njemu. I na ovakav način Islam odgovara svima drugima koji su pretjerali po pitanju Isa alaihi salatu wasalam ili popustili, odnosno omalovažili ga, obezvrijedili. Isa alaihi salatu wasalam je Allahov rob, kao i što je Muhammed, kao i bilo koji drugi poslanici. Allahov rob. On je sin svoje majke, kao što nam je poznato, Isa alaihi salatu wasalam je rođen bez oca. Kako je rođen? Kaže se u hadisu وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَ إِلَى مَرْيَمْ I on je Allahova riječ koju je Allah dostavio Merjemi, odnosno Allah je rekao budi i ono je bilo. I Musa i Isa alihi salatu wasalam je nastao sa Allahom riječju budi. Nije imao oca, Ali Allah subhanahu wa ta'ala rekao Merjemi da Isa alaihi salatu slam bude, da se začne u njenom stomaku i na takav način je nastao. I u ovome odgovor onima koji su optužili Merjemu za, ne do Allah subhanahu wa ta'ala, optužili su je za nemoral, za blud. Varuhu min jedna od duša Na ovakav način se ispravno razumijeva. Varuhu min, mnogi kažu i duša od Allaha, dio Allaha, zbog čega su pojedini pretjerali po pitanju Isa alaihi salatu wasalam. Pa su rekli da je on Boži sin. Ne. On je jedna od duša koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i pripisao sebi Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način se kaže ruhu min i duša od njega, Allah subhanahu wa ta'ala tu spominje sebe da ukaže na posebnosti sa. Kao što se kaže bejtullah, Allahova kuća. Allah nema potrebe za tom kućom, za kabom, ali Allah subhanahu wa ta'ala u njenom imenu pripisuje sebi, spominje sebe da ukaže na važnost te kuće da ukaže na važnost Bejtullaha, da ukaže na važnost Kabe, da ljudi drže do i na ispravan način svate važnost, vrijednost Kabe. Isto tako kaže Voruhum min i duša od njega za Isaa, alihi salatu sam, da ljudi svate vrijednost, značaj, posebnost ovog poslanika <clears throat> Isa alihi salatu wasalam. Zatim dalje kaže poslanik alihi salatu wasalam <clears throat> i ko bude svjedočio da je džennet istina i da je vatra istina. Odnosno da džennet postoji i da džehennem postoji. Da će nagrada za vjernike biti džennet i da će kazna za nevjernike biti džehennem. Šta ovakvo svjedočenje koristi vjernicima, onima koji posvjedoče na ovakav način spomenute stvari? Kaže Allah, kaže poslanik alejhi salatu sam, Allah će ga uvesti na koja god on bude htio od osam džennetskih kapija. U drugom citatu, Allah će ga uvesti u džennet ma kakva on dijela imao. Allah će ga uvesti u džennet ma kakva on dijela imao. Ko na ovakav način bude svjedočio da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha, svjedočio, bio ubijeđen u svome srcu, to izustio na svome jeziku i to dokazivao svakodnevno, danonoćno svojim dijelima. Ibadet upućivao samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim svjedočio da je Muhammed Allahu robi njegov poslanik, slijedio poslanika. On, poslanik, je obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i poslao ga je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga da nam to pojasni i mi ga slijedimo i ne pretjerujemo po pitanju Isa alihi salatu sam, niti omalovažavamo njega i njegovu majku. Bože sačuvaj. Već dakle vjerujemo na spomenuti način i vjerujemo da će oni koji posvjedoče biti u džennetu i da oni koji ne posvjedoče, ne budu vjerovali u spomenuto, biti u vatri. Allah će takve vjernike uvesti u džennet makakva oni dijela budu imali. Dakle, iz čega se zaku, zaključuje važnost, vrijednost ovakvog svjedočenja. Svjedočenja vjerovanja, ispravnog vjerovanja u Allahovo jednoću, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini dostojan obožavanja. I također u slijedjenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam nagrada za takvo nešto jeste ulazak u džennet i brisanje svih grijeha, odnosno eh, nedozvoljavanje da bilo koji grijesi, nakon što se vjeruje na ispravan način u Allahu jednoću, bilo koji grijeh neće uticati sutra na ljudsku završnicu u džennetu. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će prije svega tražiti ispravno znanje, najosnovnije, najbitnije znanje i u njega vjerovati i po njemu raditi na ispravan način u svome životu, da budemo od onih koji će vjerovati u Allahovu jednoću, i uzeti Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog za istinskog Boga jer je jedini on dostojan obožavanja.